Dan termasuk di antara faedah yang paling bermanfaat, yang paling besar yang dapat kita petik dari riwayat ini. Dengan uh, selain dari faedah-faedah yang telah lalu yang kita sebutkan bahwasanya fitnah-fitnah yang besar yang terjadi terkadang tersamarkan kebenaran pada sebagian orang-orang yang mulia, orang-orang yang lebih senior. Namun hal itu tidaklah merendahkan kadar dan kedudukan mereka. Dan hal itu tidak menyebabkan celaan terhadap ilmu yang mereka miliki. Sebagaimana hal itu tersamarkan pada awal peristiwa ini, tersamarkan kebenaran bagi Al-Faruq beliau seorang yang diberi ilham Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan keilmuan yang beliau miliki kemuliaan beliau kedudukan beliau dan keutamaan beliau yang disebutkan bahawa tidaklah beliau melewati satu jalan Melainkan syaitan akan melalui jalan yang berbeda. Hanya saja dalam peristiwa ini tersamarkan bagi beliau sisi kebenaran pada permulaannya. وفي هذا الأثر العظيم أن الرجوع إلى الأكابر والراسخين في العلم في أيام الفتن عصمة ونجاة فإن الفاروق رضي الله عنه رجع إلى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان في ذلك الخير الكثير اجتمعت الكلمة وكفى الله المسلمين شر المرتدين ولو بقي الخلاف بين أبي بكر وعمر لانسحب إلى طائفة كبيرة من المسلمين وربما كان الخلاف لو قدر وقوعه أضر على المسلمين من المرتدين لأنهم سيضعفون لاختلافهم فيما بينهم ولكن الله سلم Maka di dalam riwayat yang agung ini menunjukkan bahwa merujuk dan kembali kepada para ulama kibar dan orang-orang yang kokoh ilmunya di hari-hari yang penuh dengan fitnah itu adalah keselamatan dan menjaga seseorang dari keburukan di mana Al-Faruq Umar radhiyallahu taala anhu beliau kemudian merujuk kepada pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang itu menimbulkan kebaikan yang besar yang menyebabkan bersatunya kalimat kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kaum muslimin dari keburukan orang-orang yang murtad yang kalau seandainya perselisihan itu berlanjut antara Abu Bakar dan Umar maka boleh jadi ada satu kelompok yang besar menarik diri dari kaum muslimin dan boleh jadi perselisihan itu apabila terus berlanjut akan menimbulkan kemudaratan yang kemudaratan itu jauh lebih dahsyat dan lebih besar dari mudaratnya orang-orang yang murtad. Karena boleh jadi mereka akan mengambil sikap tersendiri disebabkan karena perselisihan yang terjadi di antara mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Wa fi hadha al-athar al-'azim fadilah ومنقبة للصديق الأكبر رضي الله عنه حيث إنه علم هذه الفتنة وهي مقبلة ثم إنه ثبت أمام الاختلاف فيها وسبب ثباته اعتصامه بالكتاب والسنة ورده لهذه القضية إلى أصولها فكان ثباته ثباتا لعمر وثباتا للمسلمين وبهذا تعلم أن ثبات العالم ثبات لعالم وأن ثبات الكبير في قومه وإخوانه على الحق ثبات لمن حوله من العامة والخاصة فيثبت الله عز وجل به أقواما وإذا لم يثبت فإنه سينعكس على من حوله Maka di dalam Afar yang agung ini Terdapat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu di mana beliau mengetahui fitnah ini ketika fitnah ini muncul dan kemudian beliau pun tegar dan kokoh dalam menghadapi perselisihan yang terjadi padanya dan sebab kekokohan beliau karena beliau senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengembalikan perkara ini kepada prinsip-prinsipnya sehingga ketegasan dan kekokohan Abu Bakar Siddiq menjadi kekokohan bagi Umar dan kekokohan bagi kaum muslimin maka dari sini engkau pun mengetahui bahawa kekokohan seorang alim akan menyebabkan ketegaran dan kekokohan bagi alam ini bagi masyarakat dan bahawa kekokohan seorang yang besar di tengah-tengah kaumnya dan di tengah-tengah saudara-saudaranya di atas kebenaran akan menyebabkan kekokohan pula bagi orang-orang yang ada di sekitarnya baik dari kalangan masyarakat umum atau dari kalangan orang-orang khusus di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kekokohan kepada sebagian kaum yang kalau seandainya orang tersebut orang yang dijadikan sebagai panutan itu tidak memiliki kekokohan maka yang terjadi adalah sebaliknya كما أن في هذا الأثر العظيم منقبة للفاروق عمر رضي الله عنه حيث إنه لما سمع كلام أبي بكر وأنه أقسم ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ومن خالف ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ثباته ورباطة جأشه علم أن ما عليه أبو بكر هو الحق فتابعه ووافقه فكان في ذلك الخير الكثير وكانت منقبة للفاروق عمر رضي الله عنه كما كانت منقبة قبله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه sebagaimana di dalam akhir ini juga terdapat keutamaan bagi Al-Faruq Umar radhiyallahu taala anhu di mana beliau ketika mendengarkan ucapan Abu Bakar bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara solat dan zakat dan menyelisihi apa yang pernah dia lakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala Umar melihat keteguhan dan kekokohan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu maka dia pun mengetahui bahawa apa yang menjadi sikap Abu Bakar itulah sikap yang benar maka beliau pun mengikutinya dan menyetujui sikapnya sehingga hal itu membawa kebaikan yang besar dan ini merupakan keutamaan bagi Umar sebagaimana juga merupakan keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. ونستفيد أيضا من هذا الأثر العظيم أن أنفع شيء في كثير من الفتن أن تحسم من أولها ومبدأ أمرها ولا تترك حتى تستفحل ويعسر علاجها ويكثر أتباعها ويعظم أمرها فإن الفتن في أوائلها تكون ضعيفة قليلة الأتباع ثم تعظم شيئا فشيئا فأنفع شيء في كثير منها معالجتها من بدايتها وألا تترك حتى يستفحل أمرها Sebagaimana kita juga mengambil faedah dari riwayat ini bahwa sesuatu yang paling bermanfaat di dalam menghadapi sekian banyak fitnah agar segera mereda dan dipadamkan di awal kali ketika fitnah itu mulai muncul di awal kalinya dan jangan ditinggalkan jangan dibiarkan sehingga fitnah itu semakin membesar dan apabila dia semakin besar maka semakin sulit untuk mengobatinya dan semakin banyak para pengikutnya dan semakin besar urusannya maka fitnah itu di awal kali muncul fitnah itu masih dalam kondisi lemah dan sedikit para pengikutnya kemudian dia akan semakin menguat dan membesar sedikit demi sedikit maka sesuatu yang paling bermanfaat dalam menyelesaikan dan memadamkan api fitnah adalah segera mencari solusinya ketika awal kali muncul dan jangan dibiarkan hingga fitnah itu semakin membesar. إنه قد تقرر أن من أعظم مزايا أهل العلم أنهم يعرفون الفتنة في حال إقبالها بينما لا يعرفها عامة الناس إلا بعد إدبارها وإذا علم ذلك فينبغي للعلماء عند إقبال الفتن أن يبادروا إلى كشفها وبيانها وتحذير الناس منها وذكر الأدوية النافعة لها قبل أن تستشري وقبل أن تجرف الكثير من أهل الحق ومن الصالحين الذين لم يتضح لهم الصواب في ذلك هذا إذا كان أهل العلم يرون أن النصح والبيان هو الأنفع والأصلح وهذا هو الغالب والواقع خير شاهد على هذا فكم انجرف من أهل الحق ومن طلاب العلم ومن الصالحين مع الفتن عند أن حصل تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أن العالم الكبير معذور وهو في اجتهاده في البيان أو السكوت بين الأجر والأجرين إلا أنه ليس معصوما فقد يكون سكوته وتأخير بيانه خطأ Kemudian telah tetap dan telah ditetapkan bahwasanya termasuk di antara kelebihan dan keistimewaan para ulama di mana mereka mengetahui fitnah itu pada saat awal munculnya dalam keadaan keumuman masyarakat mereka tidak mengetahui fitnah kecuali setelah fitnah itu berlalu Maka apabila hal ini telah diketahui, maka selayaknya bagi para ulama di saat awal munculnya fitnah untuk bersegera menyingkap fitnah tersebut, menerangkannya dan memperingatkan umat darinya dan menyebutkan obat-obat yang bermanfaat sebelum fitnah itu semakin menyebar dan sebelum fitnah itu akan menyeret sekian banyak orang-orang yang mereka sebelumnya berjalan di atas kebenaran dan orang-orang yang saleh yang tidak nampak bagi mereka kebenaran dalam menyikapi perkara tersebut ini apabila para ulama itu memandang dan melihat bahawa mengeluarkan nasihat atau mengeluarkan penjelasan itu lebih bermanfaat dan lebih memberi kemaslahatan dan ini sifatnya secara umum yaitu memberi masalah, memberi penjelasan pada awal munculnya dan realita adalah merupakan sebaik-baik bukti yang menerangkan tentang hal itu berapa banyak dari orang-orang yang sebelumnya mereka berjalan di atas kebenaran dan dari kalangan para penuntut ilmu dan dari kalangan orang-orang saleh akhirnya mereka pun terseret bersama dengan fitnah ketika mereka para ulama lamban untuk menjelaskan pada waktunya dalam keadaan masyarakat membutuhkan penjelasan itu meskipun kita mengatakan bahwa seorang yang alim dia tetap diberi udur pada saat dia beristihad apakah dia diam ataukah dia menjelaskan maka seorang yang berilmu beristihad dia berada di antara satu dan dua pahala namun seorang yang berilmu tetap saja dia bukan seorang yang terpelihara dari kekeliruan boleh jadi diamnya seorang alim atau lambannya dia di dalam menjelaskan tentang satu perkara itu merupakan sebuah kesalahan. Masih. Lalu kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsani Isma'il qala haddatsani Ibnu Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حديث ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan قادم عيينة, عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن bahwa pernah satu ketika Uyayna oh, bin Hisn itu datang. Lalu kemudian dia singgah di tempat anak saudaranya yaitu ponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais bin Hisn. Wa kana min an-nafar alladziina yudnihim Umar. Dan Al-Hur bin Qais ini termasuk di antara komunitas atau kelompok yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu yakni termasuk di antara orang-orang yang dia yang biasa dijadikan oleh Umar sebagai penasihatnya dan tempat untuk bermusyawarah dengannya wa al-qurra ashab majlis Umar wa musyawaratih dan para ulama ketika itu mereka adalah orang-orang yang biasa bermajlis bersama Umar dan mereka adalah orang-orang yang biasanya Umar meminta pendapat mereka. Kuhulan kanu au Apakah mereka dari orang-orang yang paruh baya atau mereka dari kalangan para remaja, para pemuda? Faqala Uyayna tu ibn akhihi, ibn akhi. Hal laka wajhun 'inda hadha amir Fatasta'dhina li Maka Uyainah pun mengatakan kepada ponakannya, Wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, apakah engkau memiliki wajah di di hadapan pemimpin ini? Maksudnya apakah engkau teranggap punya kedudukan di hadapan pemimpin ini? Sehingga engkau memintakan izin kepadaku, kepadanya untukku agar aku bisa bertemu dengannya. Maka al pun mengatakan Sa'asta'adhinu laka'alaih Aku akan meminta izinkan Untukmu kepadanya Agar engkau bisa bertemu dengannya Kala Ibn Abbas Fasta'adhana di Ujainah Maka Ibn Abbas pun melanjutkan ceritanya Maka Umar pun memberi izin Kepada Ujainah untuk bertemu dengannya Falamma dakhala qala Ya Ibn al والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل maka Uyainah ketika masuk bertemu Umar radhiyallahu anhu dia pun mengatakan wahai Ibnu Khattab demi Allah engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak dan engkau tidak berhukum di tengah-tengah kami dengan cara yang adil فغضب عمر حتى هم بأن يقع به Maka Umar pun marah hingga hampir saja beliau sudah berkeinginan untuk menghukum si Uyainah. Faqala al-Furru ya amir al-mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-Furru dia pun mengatakan, ini ponakannya, dia mengatakan wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Nya Shallallahu alaihi wasallam khudil 'afwa wa mubih wa a'rid 'anil jahilin hendaknya engkau memberi maaf ajaklah manusia kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil wa inna hadha minal jahilin dan orang ini termasuk orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh wa wallahi ma jawazaha umaru Tina talaha alaihi Kata Ibn Abbas Nabi Allah Umar radhiyallahu anhu tidak melampaui ayat tersebut ketika ayat itu dibacakan kepada beliau. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa berhenti bersama kitab Allah, bersikap sesuai dengan yang terdapat di dalam kitab kitabullah azza wa jalla. هذا الأثر العظيم فيه فوائد كثيرة من أهمها أن وقوف العبد عالما كان أو متعلما عند كتاب الله في أوقات الفتن العامة أو الخاصة سلامة وأمان من الفتن ففي هذا الأثر لولا أن عمر رضي الله عنه وقف عند تلك الآية لفتك بهذا المتطاول على أمير المؤمنين الذي قال فيه غير الحق ولكن وقوف عمر رضي الله عنه عند هذه الآية حال دون ذلك Azhar yang agung ini di dalamnya banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik. Dan yang terpenting dari faidah itu adalah sikap seorang hamba. Apakah dia seorang yang berilmu atau dia seorang yang menuntut ilmu, seorang yang belajar. Maka dia senantiasa bersikap di atas kitab Allah maksudnya berjalan bersama kitab Allah di waktu-waktu munculnya fitnah apakah fitnah yang bersifat umum atau fitnah yang bersifat, bersifat khusus itu adalah merupakan keselamatan dan keamanan bagi seseorang dari terjatuh ke dalam fitnah Maka dalam riwayat ini, kalaulah seandainya Umar radhiyallahu anhu tidak berjalan bersama dengan ayat yang disampaikan kepada beliau, maka niscaya beliau segera memberi hukuman terhadap orang yang lancang terhadap Amirul Mukminin yang mengucapkan kalimat yang tidak benar di hadapannya. akan tetapi Umar radhiyallahu taala anhu beliau pun bersikap dengan sikap yang sejalan dengan ayat ini itulah yang menjadi penghalang beliau untuk memberi hukuman kepadanya وفي هذا الأثر العظيم أن البطانة الصالحة للعالم والكبير وحتى للحاكم والمطاع في قومه ورب الأسرة من أسباب العصمة من الفتن لما يشيرون به من الخير ويحذرون من الشر ويلفتون النظر إلى نصوص قد تغيب عن الشخص ولو كان كبيرا في ساعة الغضب وعند اجتماع الأمور وحدوثها ونزولها فيكون هؤلاء خير عون على السلامة منها وفي سير الصحابة وعبر التاريخ وأحداثه شواهد كثيرة على هذا سواء التاريخ الماضي أو التاريخ المعاصر Maka di dalam atar yang agung ini menjelaskan bahwa orang dekat yang saleh atau pendamping yang saleh bagi seorang alim atau bagi seorang pembesar dan bahkan penguasa dan orang yang ditaati di tengah-tengah kaumnya atau di tengah-tengah keluarganya ini termasuk di antara sebab yang menjaga dan memelihara seorang dari fitnah-fitnah disebabkan karena pendamping yang baik mereka senantiasa mengarahkan kepada kebaikan menyampaikan wajangan-wajangan yang baik dan memperingatkan dari keburukan dan mengarahkan mereka untuk merujuk kepada dalil-dalil yang terkadang dalil tersebut tidak terlintas dalam pikiran seseorang meskipun dia seorang yang besar dalam hal ilmu atau dalam hal yang lainnya disebabkan karena kondisi ketika seorang dalam keadaan marah atau disebabkan karena terlalu banyaknya problem yang dihadapi yang muncul ketika itu maka dengan adanya pendamping-pendamping yang baik itu adalah merupakan bantuan kebaikan yang dapat menyelamatkan seseorang dari berbagai fitnah. Dan dalam sejarah para sahabat demikian pula yang disebutkan dalam banyak kejadian-kejadian sejarah merupakan bukti-bukti yang begitu banyak menerangkan tentang hal ini. Baik sejarah yang telah lalu demikian pula sejarah yang terjadi di masa-masa kita sekarang ini. ومن فوائد هذا الأثر العظيم أنه يجب على الحاكم والعالم والمطاع في قومه أن يتخذ مستشارين صالحين أمناء كما كان عمر رضي الله عنه يفعل سواء كانوا من الشيوخ أو الشبان فقد كان أهل مجلس عمر مجلس الشورى هم القراء حملة القرآن وقد كان الأقرأ في الزمن الأول هو الأفقه في دين الله لأن هؤلاء في الغالب يحالفهم الصواب ويجانبهم الخطأ لا سيما مع تعددهم فيجمع الحاكم والعالم والكبير عقول هؤلاء إلى عقله وآراءهم إلى رأيه ويكون في ذلك له عذر إذا أقدم على الأمر حتى لو بان أن الصواب في خلاف ما أقدم عليه لأنه لم يستبد بالرأي ولم ينفرد بالأمر بل كان القرار جماعيا والغالب أن الخطأ يكون بعيدا والحال ما ذكر Termasuk di antara faedah yang aku dari atharin bahawa merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin, seorang penguasa dan seorang alim dan seorang yang ditaati di tengah-tengah kaumnya untuk mengangkat orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh amanah sebagai teman-teman untuk dijadikan sebagai teman-teman yang dimintai pandangan dan pendapat sebagai mustasyar yang dijadikan sebagai orang-orang yang dia bermusyawarah dengan mereka seperti apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu apakah orang-orang ini yang dimintai pandangan yang dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah dari kalangan orang-orang tua atau dari kalangan remaja maka orang-orang yang hadir di majlis syura majlis musyawarah umat radhiyallahu taala mereka adalah para qurra para pembawa Al-Qur'anul Karim, para penghafal Al-Qur'an, dan dahulu di zaman itu, di zaman generasi pertama, orang yang paling banyak hafalannya adalah orang yang paling faqih dan paling faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka-mereka ini biasanya dan secara umum kebenaran bersama mereka dan kekeliruan jauh dari mereka. Terlebih lagi apabila jumlah mereka itu banyak dan berbilang. Maka seorang pemimpin atau seorang alim atau orang yang besar yang terpandang di tengah-tengah kaumnya dia pun mengumpulkan akal-akal orang tersebut lalu digabungkan dengan akalnya dan pandangannya mengumpulkan pandangan-pandangan mereka lalu kemudian disatukan dengan pandangan dan pendapatnya sehingga ketika seorang pemimpin atau seorang alim tersebut mengaplikasikan apa yang telah mereka musyawarahkan maka itu menjadi sebuah uzur kalau seandainya terjadi terjadi kekeliruan kalau seandainya kebenaran ternyata menyelisihi apa yang sedang yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Berbeda halnya apabila seseorang bersendiri dalam pendapatnya, dalam pandangannya, dan dia tidak ingin bermusyawarah dengan yang lain, maka biasanya mereka terjatuh dalam kekeliruan tersebut dan kekeliruan itu akan semakin menyebabkan dia jauh dari kebenaran berbeda halnya apabila mereka sepakat dan mereka bersatu di atas sebuah pandangan setelah mereka bermusyawarah maka kekeliruan itu biasanya jauh dan keadaannya sebagaimana yang telah disebutkan. ومن فوائد هذا الأثر العظيم أن المشاورة واتخاذ مجالس الشورى من المختصين الصالحين من الاعتصام بالكتاب والسنة لأن الله تعالى قال في صفة المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وقال سبحانه لأكمل الخلق عقلا وأبعدهم نظرا وأكثرهم تقوى وأسدهم رأيا وأعلمهم بالله وبشرعه وشاورهم في الأمر ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه وهذا كثير في سنته لمن تأمل ذلك واطلع عليه Dan termasuk di antara faedah dari athar ini bahawa bermusyawarah dan membentuk majlis musyawarah dari orang-orang khusus yang saleh maka ini termasuk di antara bentuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Allah azza wajalla berfirman ketika menyebutkan sifat orang-orang mukmin maka Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum dan perkara mereka mereka musyawarahkan di antaranya di antara mereka dan demikian pula Allah azza wajalla mengatakan kepada hamba yang paling sempurna akalnya dan yang paling jauh pandangan-pandangannya jauh ke depan dan yang paling kuat ketakwaannya dan yang paling lurus pendapat-pendapatnya dan yang paling berilmu tentang Allah dan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan kepada beliau wasyabiruhum fil amr dan ajaklah mereka bermusyawarah di dalam memutuskan satu perkara. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan ini banyak sekali disebutkan di dalam sunnah Nabi alaihi wasallam bagi seseorang yang memperhatikan dan menelaah sunnah tersebut. Wa ma'a فلا بد أن يكون المستشارون معروفين بالصلاح والصدق والأمانة حتى لو كانوا من أهل الاختصاص في مجالاتهم فلا بد من صلاحهم واستقامتهم لا سيما للدول فإن كثيرا من المستشارين والأعضاء في مجالس الشورى من أهل الاختصاصات المختلفة لا سيما في باب الدنيا لا يكون كثير منهم صالحا ولا مستقيما وحينئذ لن يكون مأمونا عند أن يستشار فقد يشير بغير ما يعلم أنه الصواب لأن هناك دوافع تدفعه لكتمان الحق وكتمان النصيحة أو جهات خارجية تحركه للإضرار بالبلد والمجتمع فإن كان صالحا مستقيما كان مأمون الجانب في هذا إلى حد كبير فلا بد من تأهيل الصالحين أصحاب السيرة الحسنة وأصحاب الاستقامة ليتخصصوا في المجالات المختلفة الدينية والدنيوية ليحصل منهم النفع لا الضرر والرشد لا الغي والخير لا الشر dan di samping itu merupakan sebuah keharusan bahwa yang dimasukkan ke dalam majelis syura majelis musyawarah adalah orang-orang yang mereka dikenal dengan kesolehannya, kejujurannya, dan amanahnya. Meskipun mereka termasuk orang-orang yang spesialis di dalam bidangnya, maka mereka harus memiliki sifat as-salah, kesalehan dan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau majelis musyawarah itu dibentuk untuk sebuah negeri dan mengatur atau mengeluarkan keputusan-keputusan yang terdapat di dalam negeri-negeri itu. Karena banyak dari kalangan anggota-anggota dalam majelis musyawarah meskipun mereka di kalangan orang-orang yang memang spesialis dalam bidangnya yang berbeda-beda apalagi yang berkaitan dengan urusan dunia maka banyak di antara mereka yang tidak saleh dan tidak istiqamah di atas agamanya sehingga hal ini menyebabkan seseorang tidak merasa aman ketika bermusyawarah dengan mereka sebab boleh jadi dia menyampaikan saran dengan hal yang berbeda dengan apa yang menjadi keyakinannya bahwa itu kebenaran. Namun dia memberi saran yang keliru, yang salah dalam keadaan dia mengetahui. Disebabkan karena adanya faktor-faktor pendorong yang menyebabkan dia berani untuk menyembunyikan kebenaran dan tidak menyampaikan nasihat yang sebenarnya. Atau adanya dorongan-dorongan dan desakan-desakan dari luar yang menggerakkan dia dengan tujuan untuk membuat kerusakan dalam sebuah negeri dalam sebuah masyarakat berbeda halnya jika anggota musyawarah adalah orang yang saleh yang istiqamah yang dia memiliki amanah maka akan membawa kepada pandangan-pandangan yang positif dan baik dalam jumlah yang besar maka merupakan keharusan untuk memilih anggota-anggota musyawarah dari kalangan orang-orang yang memiliki kesalehan yang diketahui memiliki perjalanan yang baik dalam biografinya orang-orang yang dikenal dengan keistiqamahan agar kemudian ketika mereka membahas tentang berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi yang kaitannya dengan bidang-bidang yang berbeda-beda apakah dalam urusan agama atau dalam urusan dunia itu akan menghasilkan manfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan dan mengarahkan kepada bimbingan yang baik bukan menipu dan menyebabkan seorang jauh dari kebenaran dan menghasilkan kebaikan bukan keburukan. فغير الصالح من المستشارين فضلا عن المنافق والمرتد ليسوا مؤتمنين على قضايا الامه العامه والخاصه وليسوا مأموني الجانب على دين الناس ودنياهم وقد قال عمر الفاروق رضي الله عنه لبعض عماله من الصحابة عند أن استعمل بعض غير المسلمين في مصالح المسلمين لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله فهؤلاء ليسوا أهلاً للأمانة ولا للتقريب ولا لإطلاعهم على العيوب والثغرات والأسرار والمصالح التي ربما سربوها لأعداء الأمة أو فعلوا فيها على غير مقتضى الصلاح والنفع والمصلحة Maka orang yang tidak saleh apabila dijadikan sebagai anggota dalam bermusyawarah apalagi jika dia seorang munafik terlebih lagi jika, jika dia seorang yang murtad maka mereka bukanlah orang-orang yang amanah untuk memberi solusi dari berbagai macam problem yang dialami oleh umat ini baik problematika yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Dan mereka bukanlah orang-orang yang kita merasa aman dari penyampaian-penyampaian dan saran-sarannya. Baik yang berkaitan dengan agama manusia atau dunia mereka. Dan telah berkata Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu kepada sebagian pegawai-pegawainya dari kalangan para sahabat. Tatkala beliau mengangkat sebagian kaum muslimin sebagai karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada sebagian pegawainya dari kalangan para sahabat tersebut, Jangan kalian mendatangkan mereka dalam keadaan mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian memuliakan mereka dengan memberi jabatan kepada mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan mereka. Maka mereka ini bukanlah orang-orang yang memiliki amanah dan bukan pula orang-orang yang patut untuk didekatkan kepada penguasa atau orang-orang yang diberi beban untuk menyelesaikan berbagai macam problem dan mereka juga bukan orang-orang yang pantas untuk mengetahui apa yang menjadi aib sebuah negeri kekurangan-kekurangan yang ada dalam sebuah negeri atau rahasia-rahasia atau yang kaitannya dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang boleh jadi apabila mereka mengetahuinya maka mereka akan menginfokan berita-berita itu kepada musuh-musuh umat ini atau mereka akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemaslahatan dan bertentangan dengan hal-hal yang dapat mewujudkan manfaat dan kebaikan. Wa min fawaidi hadha الأثر العظيم أن بعض المستشارين الصالحين قد يخدع من قبل بعض الأقارب أو الأبعدين والمؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم كما في الحديث وقد وقع هذا للحر بن قيس من عمه حيث طلب منه أن يدخله على عمر وأن يستأذن له عنده فلما دخل عليه تكلم بالباطل وقال غير الحق حتى غضب عمر وهم أن يقع به Dan di antara faedah dari asar yang agung ini bahwa terkadang sebagian anggota musyawarah terkadang dia ditipu oleh sebagian kerabatnya, orang-orang yang dekat atau orang-orang yang jauh. Dan seorang mukmin itu adalah seorang yang polos. Seorang yang mulia. Berbeda halnya dengan seorang munafik. Seorang munafik adalah yang wataknya menipu dan tercela sebagaimana disebutkan dalam hadis dan ini pun dialami oleh Al-Hur bin Qais dari paman beliau di mana pamannya meminta kepada Al-Hur agar dia dipertemukan dengan Umar radhiyallahu taalaanhu. dan kemudian ketika Umar mengizinkan dia untuk bertemu dengannya maka dia pun masuk dan dia pun mengeluarkan ucapan-ucapan yang batil dan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar. Hal ini yang menyebabkan Umar pun marah dan beliau sempat berniat untuk menghukumnya. ومن فوائده أن على المستشار الذي يعد من البطانة الصالحة للحاكم أو العالم أو الكبير في قومه إذا وقع في الخطأ أن يبين سبب ذلك وأن يبرئ ساحته وأن يدفع عن نفسه التهمة وإساءة الظن به لا سيما إذا كان قد أتي من قبل حسن الظن بالغير وذلك لسلامة القلوب ودفع التهمة كما حصل من الحر بن قيس عند أن تفاجأ بما قاله عمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa hendaknya bagi seseorang yang diangkat sebagai anggota dalam bermusyawarah yang mana orang yang dijadikan sebagai teman bermusyawarah termasuk di antara bitwanah salihah, pendamping yang saleh. Baik bagi seorang pemimpin ataukah seorang alim atau orang yang terpandang di tengah-tengah kaumnya. Yang apabila dia terjatuh dalam kekeliruan, maka hendaknya dia segera menjelaskan sebab terjadinya kekeliruan itu. Dan segera dia menolak adanya tuduhan-tuduhan dan buruk sangka dari dirinya. Apalagi jika kemudian hal itu datang disebabkan karena sikap husnudzan berbaik sangkanya dia kepada yang lain. Dan ini tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara hati-hati para hamba dan untuk menolak adanya tuduhan-tuduhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi yang dialami oleh Al-Qurb bin Qais ketika kemudian beliau kaget mendengarkan apa yang diucapkan oleh pamannya pada saat bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. وختاما من فوائد هذا الأثر أن الشخص العالم والحاكم العادل والكبير في قومه مهما بلغ في العلم والعدل والصلاح وتحري الحق والنفع للخلق لا بد أن يجد من يحسده ومن يجحد فضله ومن ينكر نفعه ومن يقول فيه ما ليس فيه فلا بد أن يوطن نفسه على ذلك ويصبر فإرضاء الناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله غير مأمور ولا مأثور ولا مقدور عليه ولكن احفظ الله يحفظك وإن الله يدافع عن الذين آمنوا كما أنه لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين والحمد لله رب العالمين انتهى الوقت maka sebagai penutup dari menyebutkan faedah dari asar ini bahwa seorang yang alim atau seorang pemimpin yang adil atau seorang yang terpandang di tengah-tengah kaumnya setinggi apapun tingkatan ilmu yang dia miliki demikian pula keadilannya kesalehannya dan upaya dia untuk berupaya menyesuaikan dengan kebenaran dan memberi manfaat kepada para hamba maka pasti ada saja orang-orang yang hasad kepadanya dengki kepadanya dan mengingkari keutamaan dan kelebihan yang dia miliki dan ada saja orang yang mengingkari manfaat yang telah dia berikan dan ada juga orang-orang yang mengada-ada terhadapnya sesuatu yang dia tidak memilikinya dan tidak melakukannya Maka hendaknya orang yang merasakan munculnya orang-orang yang seperti ini, hendaknya dia menyabarkan dirinya, menenangkan dirinya, tidak kemudian serta merta melakukan tindakan secara tiba-tiba. Maka perkara ini seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa membuat seluruh manusia itu riba dan senang bukanlah sesuatu yang diperintahkan dan tidak ada riwayat yang menganjurkan hal tersebut dan bukan pula sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh seseorang namun cukup bagimu untuk engkau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah azza wajalla pasti akan menjaga dan melindungimu dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal membela orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jal tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak Dan tidak memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka demikian pada sesi kali ini kajian dari Al-Iqtisam Al-Kitabi Al-Sunnah. al iqtisam al kitabi wa sunnah وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم